Pirmoji Samuelio knyga, pirmas skyrius. Efraimo aukštumoje, Ramoje, gyveno vyras, vardu Elkana, Efraimas. Jis buvo Cufo sūnaus, Tohuvo sūnaus, Elihuvo sūnaus, Jerohamo sūnus. Jis turėjo dvi žmonas, Ona ir Penina Penina turėjo vaikų, o Ona neturėjo. Elkana kasmet eidavo iš savo miesto į Šiloją melstis ir aukoti kareivijų viešpačiui. Du Elio sūnus, Hofnis ir Finehasas, ten buvo viešpaties kunigai. Kai Elkana aukodavo, Jis duodavo aukos dalį savo žmonai, peninai ir visiems jos sunoms bei dukterims. Bet onai jis duodavo geriausią dalį, nes ją, nors viešpats buvo uždaręs jos iščias, mylėjo. Jos priešininkė ją užgauliodavo ir erzindavo, nes viešpats buvo uždaręs jos iščias. Taip būdavo kiekvienais metais, kai ji eidavo į viešpaties namus. Toji taip užgauliodavo ją, kad ji verkdavo ir nevalgydavo. Jos vyras Elkana klausė, Ona, ko verki, kodėl nevalgai, ko liudi? Argi aš tau nesu vertesnis už dešimtį sūnų? Ona atsistojo jiems pavalgius ir atsigėrus Šilojuje. Tuo metu kunigas Elis sėdėjo prie viešpatės šventyklos durų. Ona labai nuliūdusi, meldėsi ir graudžiai verkė. Ji davė įžadą kareivijų viešpatie, jei tu pažvelgsi į savo tarnaitės sielvartą ir mane atsiminsi ir nepamirši manęs, bet duosi man sūnų, tai aš atiduosiu jį viešpačiui per visas jo gyvenimo dienas ir skustuvas nepalies jo galvos. Ji ilgai meldėsi viešpaties akivaizdoje, o Elis stebėjo jos lūpas. Ona kalbėjo savo širdyje, jos lūpos judėjo, bet balso nesigirdėjo. Todėl Elis palaikė ją girta ir tarė, ar ilgai būsi girta, išsipagiriok. Ona atsakė, ne viešpatie, aš esu nelaiminga moteris. Aš negeriu nei vyno, nei stipraus gėrimo, tik išlėjau savo širdį viešpačiui. Nelaikyk savo tarnaitės, Belialo dukra, nes iš didelio sielvarto ir skausmo aš kalbėjau. Elis tarė, eik ramybėje, o Izraelio dievas tai vykdo tavo prašymą. Ji atsakė, duok savo tarnaitiai atrasti malonę tavo akise. Po to ji nuėjo, valgė ir nebeliudėjo. Anksti rytą atsikėlė ir pagarbinę viešpatį, jie grįžo į savo namus, į Ramą. Elkana pažino savo žmoną Oną ir viešpats atsiminė ją. Po kurio laiko Ona pagimdė sūnų ir jį pavadino Samueliu, sakydama, iš viešpaties jį išmeldžiau Kai Elkana ėjo su visais savo namiškiais aukoti viešpačiui kasmetinę auką ir atlikti įžadą, Onanėjo. Jis sakė savo vyrui, aš neisiu iki berniuką, nujunkysiu. Po to jį nuvesiu viešpaties akivaizdon ir ten paliksiu visam laikui. Jos vyras Elkana jai atsakė, daryk, kaip tau atrodo teisinga pasilik namuose, iki jį nujunkysi. Viešpats te patvirtina savo žodį. Ji pasiliko ir žindė sūnų, iki jį nujunkė. Nujunkiusi jį, paėmė berniuką, tris jaučius, efą miltų bei odinę vyno ir nuvedė jį į Šiloją, viešpaties šventyklon. Berniukas buvo dar mažas, papjovė jauti ir nuvedė berniuką pas Elį. Ona sakė, mano viešpatie, kaip tu gyvas, aš esu ta pati moteris, kuri čia stovėjo tavo akivaizdoje ir meldėsi viešpačiai. Aš prašiau šito sunaus. Viešpats išklausė mano prašymą ir suteikė, ko prašiau. Aš jį atvedu viešpačiai kad visą savo gyvenimą jis jam priklausytų. Ir jie pagarbino ten viešpatį.